Jean Blaise ndiho ku bwayo ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi hadi isanganiro ni umwanya w'amakuru mu kirundi duhera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize uwahoreze arongoye uburundi jean batiste bagaza yashinguwe uno munsi ngo aba ngo arabereye gufatirwaho akarorero mu byo guteza imbere igihugu nk'uko umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yabivuze ukutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo byamye biva ku mpunzi ziba zavuye muri kimwe muri ivyo bihugu ziri mu kindi nguko birubu Cyprien Mbonimpa arabitubwira kuri lise ya komine mugamba ni mu ntara y'Bururi hazindutse uruhagarara ruvuye ku munyeshuri yaramaze indwi zitatu adatonda mukanya inkuru imwe mu kwayo sangwa muri sanze kuri radio ndasubiye kuba hamwiriwe nongera ndabaha muri ano makuru wahoze arongoye uburundi jean batiste bagaza kuri uno wa kabiri niho yashingurwa na iteka ibirori byo kumuherekeza byabereye ku musozi wavugizo ikiriri ni hano mu gisagara ca bujumbura Colonel Jean Baptiste Bagaza byabereye ku musozi wa muri komine ya Mukaza ni hano mu gisagara ca Bujumbura ibirori byitabwe n'abantu isinzi abagiye barafata amajambo bose bagarutse ku migambi myiza yaranguriye igihugu ah, Perezida Petero Nkurunziza u Burundi akavuga ko hari byinshi yamwigiye ko naho ntazoba ndi umukuru w'igihugu nzokwama ndamuyaga kuko yabaye umukuru w'igihugu yakoreye igihugu n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'umutima we wose igihe perezida bagaze atwara igihugu nta macakubiri y'ubwoko yabaye mu gihugu cacu cy’u Burundi kera baratubwira yuko iyo umuntu abonye umukuru w'igihugu atagora amaso nama nazindutse cyane kumuraba atubwira ngo amazi sinzi ndayagwara mbwa kumuraba cyane sinenze neza yuko naje nyene impwemu yiwe y'ibikorwa n'urukundo byari biranshikira ubumwe rero yatweretse n'umutima w'urukundo no gukunda abarongozi tubigendere barundi aragiye yarakoze ibisigaye iwacu Perezida Bagaza ngo ntiyanarabira ko umuntu ari inshuti ngo amushinga amabanga adashobora mukuru we yatanze akarorero k'ingene yamukuye yari musitanteri ngo nuko atagira amashuri twe twarabasitanteri mirongo icyenda n'icyenda hasigaye musitanteri umwe w'ingozi afise imanite ndaza ndamubaza mbega nyakubahwa nanjye ndakura ati ntanguriye kuri wewe ngo mutwara mutagira amashuri ati hariho abahejeje iniverisite batembagara mu ibarabara namwe muzoroka akazi muringaniye yamara perezida bagaza ngo yarababajwe n'ingene hari imigambi myiza yasize ariko abamukurikiye batabandanije nk'uko vyamenyeshejwe na zeno nimubona umukuru w'umugambwe w'imbogora Burundi Parena watangujwe ati urabye akuya twabitse kugira ngo iyo banki ze ngaha ku buryo turonka amafaranga yo guha abagwizatunga n'amafaranga y'agaciro menshi akaba ngaha sinumva ingene yabajyanye ibirori byo gusezera uwo muhisi byari byatangujwe n'inkuka y’imise yabereye kuri katedrale Regina Mundi musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura Evariste ngo yagoye yasomye imisa akaba yamenyesheje ko naho ku ntwaro ya Colonel Jean Baptiste bagaza imigenderanire na Ecclesia yigeze gutosekara ubatashe barasubije hamwe kumbure muri mwebwe harakwe birasanga ubwo Ecclesia Katolika cande y'amandi ya Ecclesia ndiyoba yaragize umwikomo canje ikababara kubera ibyabaye muri ya myaka ya kera jewe ubwanje twarabonanye kabiri kose kandi ndazi yuko yabonanye n'abandi twebwe rero kubitwerekeye twarasubije hamwe twarumvikanye kuri twebwe agiye amahoro perezida bagaza ashenge yagira ashikana imyaka mirongo irindwi intatemwa yiwe iri mu rugo iwe ivugizo ku mutwe w'aho yahambwe hakaba hashizwe ikimenyetso cy’umutwe w'intare ikimenyetso cerekana intwari urakeneye francine ndiho ku bwayo ngo si ubwa mbere haba ingorane leta y'u rwanda yaba ko twashyigikira kugira ngo batere u rwanda igihe hari impunzi z'uburundi mu rwanda haba muri za mirongo itandatu na gatanu imbere yaho ndabona no muri za ntegamarangara twari dufite impunzi abarundi benshi mu rwanda byaratera ingorane ku buryo rero ngira ingorane n'ubu ngira zitewe n'uko hariho impunzi z'abarundi ziri mu rwanda umuti nibaza ko hamwe icyo kibazo cy'impunzi cyovaho yewe ndibaza ko ata haba imigenere mibi hagati y'u rwanda n'uburundi nibaza ko u rwanda rufise inyungu yo gutera uburundi cyangwa uburundi gutera u rwanda ntabwo mbona yuko hari intambara yimirije mugabo izo neza zirahari bifuza yuko bovuga n'ababa bari abategetsi ku mipaka hariho za ambasade hariho ambasade y'u rwanda nk'aho burundi hari ambasade y'uburundi i kigali uburyo bwinshi bwo kubona burahari ni bwiza cyane nibaza rero yuko umuti ari uko abantu bavugana agatora inyishu uburundi n'u rwanda biri mu karere k'ibihugu vya afurika y'ubuseruko mbega uwo muryango urafise ico wofasha nibaza yuko ibya mbere nuko ibihugu vyo nyene vyovugana uretse kubanza kubishyira mu muryango barimwo jewe nibaza igihambaye nuko eh, abategetsi bovugana nakubwiye mu bisanzwe naho arambona abategetsi bo ku mipaka kenshi bahura bakanavugana ugasanga ivyo bintu bitoye umuti imbere bitaduze no hejuru Obeniyo nkuru ingingo zitatu ziri mu itegeko rishasha rigenga inyigisho za kaminuza nizo abo banyeshuri bavuga ko zitubahirijwe izo nazo nk'izijyanye no gukora ibibazo iyo bahejeje kwiga icirwa ibyo bita evaluation continue hamwe no kumenya ku munyeshuri abafise afise ibyigwa by'ibirarane biga bashiraho biga bashiraho gushika yaho ico bita sanction semestre semestre iheze baca bakora nka vyavyigwa nka 11 canke 12 canke 13 bivana n'igisata ukuntu ivyigwa bingana ikindi basaba ko cokosorwa ni ikijyanye no kunguruzwa mu ishuri mu gihe umunyeshuri afise ibyigwa by'ibirarane ibyo bamwe bita kredi canke kompurema ukuntu sisiteme igitangura ya bakaroreya umunyeshuri yari afise uburenganzira yuko yimuka mu mwaka avuyemwo afise ico bita des unités mu gifaransa eh, no mu wa kabiri yashoboye kugirwa ayo mahirwe yo kumenya afise unité zibiri mu gifaransa atashoboye kuvalida akagaruka gukora ivyo vyigwa ava mu yindi shuri yimukiyemwo ariko ubu siko biri twarabonye yuko muri Egerema bavuga yuko umunyeshuri muri cycle yose igihe yova mu wa mbere afise unité zibiri atashoboye kuvalida agaca ashika mu mwaka wa kabiri agaca agira unité imwe gusa aca ayoberwa ubwo nyene agaca asibira mu mwaka kandi yaramiyobewe afise unité imwe uko tubona umengana gahotoro aho muri kaminuza y'u Burundi kuri uyu wa kabiri abanyeshuri bakaba bitabiriye imirimo iba yabaye nko gukora ibibazo byari bisanzwe biteguwe urakoze Oben yo nkuru kuri ivyo umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi amenyesha ko mu buryo bushasha bwo kwiga bwa BMB bwa BMD hariho uburyo bushasha bwo kubaza butegerezwa gukurikizwa kurikira Gaspard Banyankibona Banyankimbona arongoye kaminuza y'u Burundi iki rero bariko baravuga sikete umuyobozi yoba yarandikiye abajejwe ibisata canke uwasanzwe ajejwe ivy'inyigisho yandikiye abajejwe ibisata eka ahubwo nihishigwa mu ngiro ry'iyi reglement academique nayo abanyeshure benshi twarayikoranye reglement irabandanya ica ku nzego nyinshi Eh, sinzi ngira ngo murashobora no kubaza n'ahandi ukuntu bigenda muratubariza neza yuko hari universite mwumvise itanga ikibazo mu gihe kitagenewe ikibazo ni ukuvuga yuko muri ubu buryo bushasha bwo kwigisha hari ikintu gihambaye cyane bita somesitiriyarizasiyo ni ukuvuga yuko ibikorwa byose biteguwe bibwirizwa kwinjira mu gice nibaza yuko ahubwo abo banyeshure bokumva yuko uyu munsi aho tugeze atari igihe cyo kwizingazingira mu mugenzo wacu twamyemo kuva kera ahubwo ari igihe cyo gusokoroka nayo ku bijyanye no kumenya ku munyeshuri aba afise ibyigwa by'ibirarane atamenye mu mwaka aba uwo muyobozi wa kaminuza avuga kandi ko atawuguma amenya mu gihe agifise ibyigwa atarariha ibyo bita kompurema mu rurimi rw'igifaransa n'ubunyene gaspari banyank'imbona umuyobozi wa kaminuza Burundi. urabona wewe urahagurutse urenganya umwaka wa mbere ufise ibirarane vy'amayinite d'enseignement bagira amahirwe agashika mu wa kabiri washaka akaba yaragize nako kararane kamwe hama akagira mu wa gatatu washaka akagira n'amahirwe akarema akamenya byose agasha asubira mu wa mbere kurondera kumenya ibyo atamenye ibyo rero no kugira ngo bishoboke kuko iyo bimaze kubonekana ko ibirarane byabaye byinshi no kuvuga yuko biba biriko biratera binanirana yuko umuntu atera yunguruzwa eh, hano haba yuko boreka gushira imbere ibi byo guhagarika ibyigwa iregrema akademike sikete bandika mu munsi umwe niba bagende begera abasanzwe barongoye ibisata bababwira ingorane zabo hanyuma ibintu bitere biduga hanyuma twebwe tubafashe ibishoboka tubikore ariko bari ku mirimo aha ni kuri college communale mugamba aho abanyeshuri bariko basubira mu masomero inyuma yaho bari bashamiranye n'igipolisi cahashitse kubera abanyeshuri biketse uwundi munyeshure yiga mu mwaka w'icenda yaramaze kabiri adatonda ujejwe ivyigwa kuri iryo shure aratubwira uko vyagenze hari mu gitondo hakiri kare abanyeshuri bagishika ku ishure hanyuma haza umunyeshuri yaragize iminsi ataza kwiga yiga muri icenda yashyitseho hanyuma haraba ibintu by'akajagari n'abanyeshuri kuko ejo yari yaje ataraherutse kuza kwiga murashika aricara gatoyi mu ishuri baca babona aravuye hasi aragiye hanyuma abanyeshuri bibatera amakenga baranaza baranabivuga eh, uko byagenze uyu munyeshuri acarataha ntiyagarutse abo banyeshuri bakaba batewe amakenga n'uyu munyeshure ariko kuva mu masomero mbere baranaterana n'amabuye n'abapolisi nk'uko bibandanya bivugwa na Dismas Nzokira agarutse rero ba banyeshuri batikumbura uyu munyeshuri tutaye iyo yahora ibimuzana ntibazi ibyo ari byo baca batangura rero kuva hasi baraterana amabuye nta munyeshuri carahunga yaciye ahungira muri brigade hafi y'ishuri nyuma ashitse bagiye kumuraba n'umuyobozi w'ishuri yagiye arashikayo barabaza ibyo ari byo uko byagenze umunyeshuri baranamubaza iyo yahora aravuga ngo yatinyirira umutekano wiwe ubu abana amubajije ko ituma atabivuze ku ishuri nyuma avuga ko nguru nziza christian arongoye intara ya bururi aremeza ko kuri lisi ya komine mugamba hazindutse uruhagarara rwavuye ku munyeshuri ramaze indwi zitatu adatonda ku ishuri uyo arongoye intara ya bururi ashikiriza ko iryo shuri atabibazo bihari uretse icuwo mwana hamwe n'icy'umwigisha mugisha yahagaritswe ku mvu z'amatohoza tumutegabiri icyo cuka cyatewe n'umwana avuka ku mutumba wa coma uwo mwana mu ijoro rya mirongo itatu ukwezi kwa kane yarafashe abagizi ba nayo aje kubira iwabo hanyuma arabaka n'inkoho bayiniganiye uwo mwana rero yaciye agira ubwoba mu nyuma ntiyagarutse ku ishuri no munsi yari ku ishuri niho abana bagize bakina none uwo mwana yahora ko twahora ngaha kandi twama twumva hariho utugorane hirya no hino baca barabinuba hanyuma abajejwe umutekano umutekano n'abajejwe ishure baca baraja hamwe ubu bamutumye umuvyeyi bagize n'inama n'abanyeshuri barababwira ati n'abagiye mu migwi itari myiza yahenzwe n'abanyepolitike bakafata ibigwanisho canke bakagira iyo tuvuganye turabasubiza mu ishure kugira ngo baze bige kugira bubake igihugu cyabo rero baciye bamutuma umuvyeyi ejo bazoca bagira inama y'indero kugira ngo barabire hamwe ako bakatagenda neza kuri iryo shure hariho ibivugwa yuko ngo yoba asigaye akorana n'abajejwe umutekano yashoboka none ko umwenegihugu wese ahamagariwe gukorana n'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro uwo mwana icyo nzi ni uko yari yagiye muri rwagwaruka twajyana igitega kugira ngo tujye kubigisha gukunda igihugu hanyuma babonye agakacira bazoce barya kara bajejwe intwaro canke abajejwe umutekano iryo shure rimaze iminsi rivugwa ko ibibazo bitandukanye murumva umwigisha yafashwe n’abanyeshuri bariva ko baba bahakirimwo abafunzwe ku rwego rw'intara muri ko mukora iki kugira ibyo bibazo bimaze igihe kuri iryo shure bihere kuri lise kominare nta kibazo na gitoyi kirimwo kuri lise kominare ikibazo ni c'umwarimu yahagaritswe ku mvu z'amatohoza na murumuna we ari mu bamusanze hmm. hanyuma uwo umwana nawe yahiye coba kuko yari yafashe ufise inko hanyuma atagira ubwoba mara iminsi ataza ku ishuri none ubu twamutumye ababyeyi hanyuma ejo tuvugana igituma yari yahevye kuza ku ishuri n'igituma abo bana bamwinuvye bigana isanganiro umunsi mpuzamakungu wahariwe gutumatumana ko mu buhinga bwa none wahimbajwe kuri uyu wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu ubushikiranganje bujejwe icyo gisata bukaba bwawuhimbaje buwicishije mu ihayanishwa ry'ibisanzwe birangurwa n'ibisanzwe birangurwa n'abakorera muri ubwo buhinga umushikiranganje Nestor umukunzi ajejwe ibyo gutuma tumanako arashima intambwe Burundi buteye ko mugabo ngo haracari byinshi bigikenewe gukorwa tumukurikira amajwi akaba yatorokanijwe na Leonce Bitariho turabonye yuko ubuhinga butandukanye buriko buratera imbere ariko ngo mvuga nti impinga iracari ndende twagomba rero dusubire dutera akamo abantu bijukire iki gisata baze barabe ibintu bigezweho hanyuma tubikoreshe nk'uko n'ibindi bihugu byabigiyemo bigaheza bikabifasha gutera imbere hariho abasabye yuko leta yoborohereza nko mu bintu byo kurangura ibintu bimwe bimwe bakura hanze bakabakura ko amatagisi ibyo wowe leta yoba ibifise mu mugambi barabisaba ariko nagomba ndababwire yuko leta yagize akigoro kadasanzwe mu guheba amatagisi ku bintu byose bikoreshwa muri ubu buhinga bwo gutumatumanako yaba amatelefone yaba amamashini bwonko leta yarahebye amatagisi kikaba ari naco gituma usanga hariho telefone zizimbutse ngaho iwacu gusumba no mu bihindi bihugu nka byose imbere baheje kumbwira yuko hariho telefone igugwa ibihumbi icyenda gusa abakora muri iki gisata bagira bati leta yoheba ya twita TVA gushika ubu leta ko mugabo mu minsi iri imbere tuvuganye tukaraba akaba aweza hakava uburyo bwosubiriraho ayo mahera kubera leta irakeneye amatagisi kugira ngo igihugu kibeho biranavugwa yuko abakorera muri iki gisata bafasha mu byo gutanga akazi ni naco civugo c'uno mwaka mubona vyogenda gute uko byogenda ni bokora batera imbere bazoheza batanga akazi baha akazi abantu benshi gusumba ah, ahubwo icyo nagomba kubasaba ni uko bogerageza ibikorwa bakora biduge na ruguru mu gihugu tubagira ingufu kugira ngo n'abajya abenegihugu bari kure y'imiji nabone bashikirwe n'ubu buhinga kubera nabone n'abarundi kandi bakeneye gutera imbere cyo kimwe n'abandi iryo hanishwa mu bijyanye no gutumatumanako biciye mu buhinga bwa none rikaba rizorangira ku munsi wa gatanu za hazoba ari igenekerezo rya mirongo ibiri imari zari zimaze iminsi hagati y'abanyagihugu bo ku muzinda mu ntara ya Bubanza nabo muri mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kubijanye kaburi zaraye zivuye mu nzira buramatari wa Bubanza n'uw'intara ya Bujumbura barahuriye barahuriye kuri uyu wa mbere barahuye kuri wa mbere baca bakomorera abanyamuzinda ikibanza cyo gufubamwo ababo aho ni mu gihe abanyamutimbuzi bahora barihisha amafaranga abanyamuzinda kugira bafube ababo ibitabashimisha namba abanyeshuri bafatwa n’ingwara yateye hari abanyeshuri bafatwa n’ingwara yateye kuri lise y’ibubanza mu ntara ya bubanza ibatuma baguma biyagaza cyane ku bihimba by'irondoka bakaguma biyongera bakaba bageze kuri mirongo itandatu mu gihe mu ndwi heze bari mirongo itatu muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza agahamagarira abantu bose bo kuri ivyo bo kuri iryo shure kugira isuku kugira ngo iyo ngwara igabanuke kuko ngo iterwa n'umwanda Space Caritas abana b'abanyeshuri barenga mirongo itandatu abakobwa mirongo ine na batanu n'abahungu cumi na batanu biga kuri lise y'ububanza mu ntara y'ububanza nyine nibo bamaze gufatwa n'indwara abajejwe amagara y'abantu bavuga ko iterwa n'umwanda umuntu akaguma yiyagaza ku gihimba cirondoka abafatwa rero bikaboneka ko baguma biyongera kuko mu ndwi iheze bari mirongo itatu abakobwa mirongo ibiri na batatu n'abahungu indwi umuyobozi w'indero mu ntara agahamagarira abafatwa bose kwihutira kujya kwa muganga ngo n'ubu udafise amafaranga yoja kwivuza Ishuri rikazomurihira kugira ngo abo banyeshuri bareke kuguma bandukizanya abaharanira agateka kazina muntu bakanegura ingene baba abajejwe indero mu ntara cyangwa abajejwe amagara y'abantu batihutiye kuraba ivy'iyo ngwara muganga ajejwe amagara y'abantu mu ntara akavuga ko abo banyeshuri batashotse bavuga ingene bagwaye kuko ngo byarabatera isoni n'abarongoye ishuri ubwabo ngo babimenye batebye Ibyo bikaba byavugiwe mu nama y'umutekano yakoreshejwe na buramatari w'intara ya Bubanza ku mugwa mukuru wa komine Bubanza Space Caritas Kabanyana Bubanza Radio Isanganiro tukivuga ibijyanye n'amagara y'abantu ibice bigera kuri mirongo ibiri na bitatu n'agace kamwe ku ijana by'abigeme badashikana imyaka mirongo ibiri n'itanu niyo bamaze gukogwa mu kigo urumuri kiri mu bitaro mpuzantara by'igitega gisanzwe kivura abakenyezi bagwaye indwara yo mu kigo ibyo bikaba byamenyeshejwe n'urongoye icyo kigo muganga Brigitte nderema aho hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya indwara yo mu kigo yongeye aravuga ko ubuhi yongera avuga ko ibitigiri by'abigeme n'abakenyezi biguma byongera ku bijyanye n'iyo ndwara inkuru ya aritirika vabushi nk'uko muganga Brigitte nderema bivuga ngo muri icyo kigo barafite ingorane z'aho bakirira ababitura bivanye n'uko hasanzwe ari hato amenyesha ko ibitanda byo kwakiriramo ababitura bigera kuri mirongo itandatu bidakwiye ngo bakaba bakeneye ibigera ku ijana ku bw'uyo muganga ngo izo ngorane z'aho babakirira zituma bakira bake nk'abagera kuri mirongo ine n'indwi gusa akaba yanavuze ko hari abandi bagera kuri mirongo itatu na batanu barindirijwe bava mu ntara zitandukanye nka ngozi muyinga na kirundo ikindi yamenyesheje ni ibituma iyo ndwara igwirirana nk'abigeme barongorwa bakiri bato bagatwara n'imbanyi kutamenya gusoma no kwandika ubukene n'ibindi bijyanye n'abapfasoni bibarukira mu mihano iwabo aho kuja kwibarukira kwa muganga uyu muganga avuga ko inkurikizi zica ziba nyinshi nk'umukoyo w'umwanya wose kwahukana gukumirwa n'ibindi n'ibindi arongera agahimiriza abibungenze kudacererwa kwisuzumisha kwa muganga agasaba n'abandi babishoboye gufasha n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigiye igurana ry'abantu sinuwapu gufasha ko ngo abaganga bize kuvura iyo ndwara gushyika ubu ari babiri abandi babiri nabo bakaba baje bava mu bihugu bya burkina faso na mari baje gufasha ngo mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa urongoye ibitaro mpuzantara by'igitega dr gamariyeri sinabagize asaba ko aho bakorera abagwayi aho kwagurwa kuko byoca bifasha gukorera rimwe abantu babiri cyangwa batatu na rijya bahora bakora umurwayi umwe gusa yongeye aranasaba kuko n'ibikoresho byokongerezwa hagatunganywa n'inyigisho zo kuvura iyo ndwara